Բարսելոնան դուրս մնաց Չեմպիոնների լիգայից։ Խմբային մրցաշարի վերջին տուրի խաղում իսպանացի Խավիի գլխավորած թիմը Մյունխենում մրցեց գերմանական Բավարիայի հետ եւ պարտություն գրեց 0-3 հաշվով։ Առաջին խաղակեսում աչքի ընկան Գերմանիայի հավաքականի հարձակվողներ Թոմաս Մյուլերն ու Լերոյ Սանեն։ Երկրորդ խաղակեսում գերմանացի Յուլիան Նագելսմանի գլխավորած թիմի երրորդ գոլը խփեց գերմանացի կիսապաշտպան Ջալան Մուսիալան։ Բավարիան 6 հաղթանակ դարավ եւ դարձավ Ե խմբի հաղթողը։ Բարսելոնան 7 միավորով գրավեց երկրորդ տեղը եւ պայքարը կշարունակի Եվրոպայի լիգայի 1/16-րդ եզրափակում։ Երկրորդ տեղը բարձրացավ եւ փլեյոֆ դուրս եկավ Պորտոգալական Բենֆիկան, որը տանը 2-0 հաշվով առավելության հասավ Կիևի Դինամոյի նկատմամբ։ F խմբում անգլիական Մանչեսթեր Յունայթեդը Օլդ Տրաֆորդում ընդունեց Շվեյցարիայի չեմպիոն Young Boys-ին, գրանցվեց ոչ ոքի 1-1 հաշիվը։ Գերմանացի Ralf Rangnick-ի գլխավորած թիմը դեռ նախորդ տուրում էր ապահովել փլեյոֆի ուղագիր։ Young Boys-ը 5 միավորով գրավեց վերջին տեղը։ Երկրորդ ուղագիրը այսօր կվիճարկեն իտալական Ատալանտան ու իսպանական Վիլիարեալը, որոնց հանդիպումը մեկ օրով հետաձգվել է Բերգամոյում առատ ձյան պատճառով։ Հեչ խմբում ֆրանսիական Լիլը 3-1 հաշվով հաղթեց գերմանական Վոլսբուրգին եւ 11 միավորով գրավեց առաջին տեղը։ 1/8-րդ եզրափակիչի երկրորդ ուղեգիրը նվաճեց ավստրիական Զալցբուրգը, որը 1-0 հաշվով հաղթեց իսպանական Սևիլիային եւ 10 միավորով գրավեց երկրորդ տեղը։ Սևիլիան նույնպես հանդես կգա Եվրոպայի լիգայի 1/16-րդ եզրափակիչում։ Ֆուտբոլի Չեմպիոնների լիգայի խմբային մրցաշարում վերջին տուրի հանդիպումներն անցկացրին H խմբում ընդգրկված թիմերը։ Չեմպիոնների լիգայի գավաթակրի տիտղոսը պաշտպանող Լոնդոնի Չելսին Սանկտ Պետերբուրգում 3-3 հաշվով ոչ ոքի խաղաց Զենիթի հետ եւ 13 միավորով գրավեց երկրորդ տեղը։ Խմբի հաղթող դարձավ Թուրինի Յուվենտուսը, որը 1-0 հաշվով պարտության մատնեց շվեդական Մալմիոյին եւ 15 միավորով բարձրացավ առաջին տեղ։ Չելսին եւ Յուվենտուսը 1/8 եզրափակչի ուղեգրերն ապահովել էին դեռ նախորդ տուրում։ Զենիթը 5 միավորով գրավեց 3 տեղը եւ պայքարը կշարունակի Եվրոպայի լիգայի 1/16-րդ եզրափակում։ Մոսկվայի Դինամոյի եւ Ռուսաստանի հավաքականի կիսապաշտպան Արսեն Զախարյանը ճանաչվել է 2021 թվականի ռուսական պրեմիեր լիգայի լավագույն երիտասարդ ֆուտբոլիստ հաղորդում է Սպորտը։ 18-ամյա խաղացողը արժանացել է Ռուսաստանի ֆուտբոլային միության եւ մանկական ֆուտբոլային լիգայի առաջին հնգյակ մրցանակին։ Դուբայում անցկացվող շախմատի աշխարհի չեմպիոնական մրցամարտի 10-րդ պարտիան ավարտվեց ոչ ոքի արդյունքով։ Աշխարհի չեմպիոն 31-ամյա Նորվեգացի Կարլսենը տիտղոսի հավակնորդ 31-ամյա ռուսաստանցի Յան Նեպոմնյասչիի դեմ 10-րդ պարտիայում խաղում էր սպիտակ ֆիգուրներով։ Պարտիան ավարտվեց 41-րդ քայլում, հաշիվը 6.5-3.5 է չեմպիոնի օկտին։